Andres duo peri Theon erisdontes. Andres duo emachon totines ton Theon meisdus, Theseus e Heracles. Hoide Theoi orgistentes autois hecateros ten heteru cooran e munato. Hoti ton hupexusion he eris, tus despotas peithei orgilus einai κατά τον